Stop al parico, stop al Ancheta y irratia, laro gaitamar puntu bost. presik gabe Gagitea naizten uke lege guztiak ezabatuz Oizkoa Bai, bai, Ainara zentsuratu gaituzu guztiz. Baina nahi gabe, gaurko nahi gabe, nahi gabe. Hemen gabe, eh? Kaixo, kaixo. Bari, antxete irratiozu dutela, baina irurekin, ez ainara bakarrarekin. Ez eta gaurkoa, mono bari, luxuzko isita dugula, gainera gure artean dago, hemen ondo ondoan, eta gure txatori ba, beti da superpozgarria, inara gurrutxa gu gaurkoan hemen, eta, ba, bueno, esberari ingo dugu elkarrezketa gaur. etorri, inara. Mila esker. Gara eta miren. <laughs> eta eskerrak lortuko dugu zentzutea. Binonera etorrita. Jode. <laughs> Eta esan bezala, bari, asieran, antxeta irratian gaudela, hemendik ekoizten dugula, baina, bueno, bakizuta aukera duzutela ere Euskal Herriko beste hainbat irratietan nintzuteko, arrosasareko irratietan, zintzilik, txolarre, tastas, infozazpi, eta, bueno. Bai, ongi etorria guzti hoi. Guzti guzti hoi, eta, eta, bueno, espero dugu gozatzea gaurko saioa, gaurkoan beti bezala, ba, gozapioarekin gaudelako, dornakurekin konektatuko dugu segi Gero hainara izango dugu eta gero amaitzeko nola ez kultur gomendiak. Mhm. Hori da, ba, urekin harremanetan jartzeko saia kera ingo dugu. <laughs> Espera dugu horrek funtzionatzea. <laughs> ausentziak Uste gabeko unetan Jendea saltoka dantzan dabil Zuk musika entzun ezin zeren Zuk ez duzu Daueneko inor ezagutzen Ako gau ilunetan Bakardadearen eskuetan Plastikozko topaketa Bakarrik nago Iargia bezala Bakarrik nago bakarri nago Azken orduko lagun berriak Non do betiko lagun zaharrak Nor bai zurekin blagan Baina zuk ez duzu ezer ulertzen Jendetzaren erdian Bizatitan erdibitua Hankabatan hemen bestea lur gainean uraspian plastikozko topaketak bakarri nago ilargia bezala bakarri nago ilargia inaiz, mila begira den azpian bakarri nago gabeko jokuak Uste gabeko partaideak Gortuz gozetri ordoituak Pizko ezina piztu nahian Egu sentia badator Bela txapar luzekin Egunero kotasuna Ez natuko da zurekin Krudela da bizitza Krudela azken piztiekin Bakarrik nago Ile bezala bakarrik nago ilargian inaiz Mila begira den azpian bakarrik nago bakarrik nago bakarrik nago, bakarri nago. Kaixo, kaixo. <laughs> Benetan ezin du sinetxi. Dornako kera porra hartu ditu, edo? Ze, esan barra dugu. Oporru zaina bada dela, menja ja, jendea faltan, oian anztokago gurean, antxeta ere erdi utxi, kai ama, gure korrespontxalak ez digute telefono hartzen, zer gertatzen nahi da. <laughs> Kaixo, dornaku. Kaixo. Hombre, orduan etzinen oporretan, eh? Bilbon jarretzu duzu? Bai, egin, bai, olendik anez da gure jai kristau zera <laughs> bueno, eta garkoan zer, zer da karki guzu? Ba, garkoan ikeri modut gai ardonen ingurian, gara moduan askok, pues, berak indituz zenbait, eh, zenbait, eh, eh, ba, iritsi iritsi bota ditu eh, ba, abortaren inguruan, mm -hmm. eta, bueno, ariko gara el paizetikan, eta, bueno, pizko berak esanko nahi izan zen, ba, am, amatasunak ematen zuela benetako e, emakumea benetan emakumezko egiten zuela. Hau da, benetazko emakumea izateko ama izan bat zinela. Eta iruztia zela, eta bakumeak eh, ba, eh, beharkoak zaudela, e, ba, bortizkeria struktural bat engatik, e, diturazko bortizkeria ba, e, abortatzera, eta ez dut ere eskubi berrikan, e, presunatak zaudela, abortatzera. Hori, mm -hmm. hori, hori, hori gai argonen aldetik. Osake, perla, eta gero, bete komentatzen da, ez zaten dula, ba, hori kentzen egintzea referentzia lehenagotik ezaldi bati, egintzena Manuela Zainak, ez zaten zona, e, ba, benetan e, askatasunak ez zila gizona azke egiten, ba, zikera gizona egiten zula. Horan, aztea izateko, gizona izateko azke izan bat zinera, eta horrekin ez egiten nola korokak da montatu gai eta hortik atela du, bere zaldi izan mozua, bere lamakun ama izan bat duzula. Eta horretan du gero ere, ba, berak hitz egiten dira, benetan emakumezkoen askatasun baten ninguizan, Eh, ez dena gongo inongo ditzirikan, eta ez dena e, eh, espektaria bat zen eo aurre aurre arabera kritikatuko emakumeren horren eh, erabakian eta eukitza erabakitzeko askatasuna esaten dugu azien horrean ez egin bere batzuen ematen du inkluso e, bilgone eta eman ezakenaren berdina baina ez <laughs> bere ez erabakitzeko eskubidea oso bidea dago azien zinaz Eta, ba, bueno, gero jarraitzen du la le, komentatzen dure bai, ba, e, ba, berez dela gurtizkiria urtza berez zikrola dela, e, ba, lakuna horren gelditzaren gelditzak bakarrekan ekartzen duen bortizkeria bat dela. Horren emakume aurdunak, biela bortizkeria, genero bortizkeria hori jasan behar dutenak eta e, e, inyongo e, emakume aurdun bakarrak ere lukela gombarko behartuta ba, ba, uke egiteari amatazunari ez. Bai, ikusten denez, da den emakume guztiak behartuta da dela e, abortatzera eta presioa hundia dutela hemen estrukturalki gizartaren aldetik. Gero, abezen, komentatzen du, ja, ba, zizematen du, pizkak ere, e, gai arduneri, eta eta bueno hori da gure eh, horren erantzule bakarra ez da makumea baizik eta emakumeaz gain e, ba gobernua gobernariek ere hartu arte horren erantzuna eta guk ere hartu hartu papera bai aurra zein ama defendatzeko eta ni hemen egon bitartean ez da ongo emakume bakar bat ere aurrun aparte gelituko dena eta bueno hori bakatean da gai arduan emakumen batezaren, ba, ez zukarri edo zuten hor hori zuter ere bai urtzen da momentu batean Barri kritika egin ez, e, ba, hori ja guztia gai argunek bota ditu nakez, bat egin atletik Eta, bueno, ba, Patricia Hernández guztik ezek dela em, hau ez e, e, Ezan zuen, ba, azkenean berak ematen zula gai argunek, adizela banakzen emakumen artean Marta Makume denekazko karneta eta ez azunetan etzela etzela ari denetan e, eh, ba, ematen eh, eh, eta jori bai, ditu ba, hori emakumei emateko e, bera e, e, eta eta zer den bera da hori egero zailu bat ezin gure bide eta gure ditu eta gure ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu ditu Ni un hombre es más inteligente que el ministro. Hori da, erantzun azkenean, ez, eh, konferentzialako, bai, berako eta pakoari, egon ez emakumak ez dugula ezetan emakumeagoak izan behar ama izateagatik, eta gero ere, berak ezetan emakizun batek ez dugula ezetan, ba, listagoa, e, inteligentea izan behar, inministro ezetagatik, bai, ez, um, ba, referente dela, erbiton zua dela, ezaten, ez. Eta, bueno, ba, horrekin jarraituz, gero egiten abeste referentzia bat, abezen, e, gero jabiltza emakume bere emakume bati, e, Madrileko komunitateko zezentari, agirrere egiten dio referentzia, eta bon, agirrek esaten du, da, ba, bera gai ardenekin betrezez dagoela, baina asko respetatzen duela bere, bere hitza, eta ba, bera ere ama denean, ba, eta amakumea denean, no? ama eta amakumea, ba ba dela irte da baita amaitzena eta zoragarria eta eta bizi bizi garrela dio badirek hori ba beste beste makuraren e, itrak eta ja berrian eh komentatzen eh da e, ba, bai ere atzain ba gobernu izan dugun gobernuak eh aukera eh arduari arduari ardiela ez dute e, bai ezkuntan osasune arloan zingarraioan ba enpleguan emakume argunak ekiberko luketela lehentasuna eta dugu ustea baina moduan egera txarra eta dokumentako are txarra eta emakume agustenentzako are, are txarrago, are ere mono eta ez ez ezten duten aldertatik eta bestetik eh, komentatzena maiurreko maitea ariztegi e, eh, ba, Espeñako Kongresuan dagoena Erreten dira, horrengoan, sektore fundamentalista eta moralista kaltxudik aso ginez, gobernuak emakumen aurka egin nahi dugu zuztenean, de, akusatzen dira jarra fundamentalista ezateaz, eta, lehen gezera ditut, aurrezen azkineko, interekonomian ere, bera gozien zer gehiago. eta, aizan, Janekin fijo dukatzutea. Hori, interekonomian komentatzen dugu, e, infantilizazioa maten dena irudian, azkenean ba, behar dudako ez nola duena, eta ba, bat emoduan berari gerrukoa jarriko dizkenak, eta berari duena, ba, azkenean kanpoko mundu publikotik ez. Eta horren eh, hori referentzia eginez, berriro eh, egiten bi referentzia, e, bai, e, Trinidad Jimenez eri, e, esaten dira azkenean que es un despropósito hori ez eh, azkenean ez eh, eh de ez dela esatea edo lotzea eh, ba, genero hori e, eh, akunaren eldiarena edo ez egotarena eta eta zaten dugu eh, gero bari zaiardenek nahiz bere superheroi papo ez, ez, ez pap heroi apeta bete nahi duen ba, berak ez duela inor behar bera defendatzeko emakumea den Mm -hmm. Eta komentatzen den guztia pere. Oso ondo, bera, zantxeta minei ratxa joan egon goa ikuste astentako horreta de dos patas aria, gai jaunen entzatzen izango litzatek la duda diga. gaudela, que, ze, ze, ze mendean, irugarren mendean, horrelako ez da bai ez? Amala, hogarren mendean asko jota. Ez, ze, ze, ba, broma, gainera, erabi, gainera erabiltzea indarkeriaren diskurtsoa da, aber bersoa berez, eh? Osa, da, mm. Uste dut, gaiardonen aita, esan zuela, ez, ez, ez, e, inorketzuela topatuko bere, bere esemea baino indarragoa denik. Mm. Eta, pues, arrazoia ez? Gainera, ah, Ah. Narra baino bai, bekere puntagoa, ez, ez dakite puntagoa baino egin den non erlazio oso baina azkenean egiten er, erlazio logikoak edo ez el, jartzen du hor eztabaida. Osea, eta eztabaida hori hori da, da beste mende batetako eztabaida, baina berrartzen du eta ba kokatzen du hor hor fokoa eta ka, pues, jendea erantzuten dio horreri hori oso oso gainditua geneukanean eta beste goza batzu eta asko zazlarriagoak larriagoak hitz egiten ari garenean, ez? Bai, baina ba, ni badakit jarritzaien bat egoteketan makin ezan olitzateken. Veronika. Ah, Veronika. <laughs> Rincón de Veronika. Hortaz zer da beste irratsai ah. ematean itze ingo dizuegu, oso pertsona interesgarria da eta. Ba, eta. Ba, Ta igarriko dizuegu gurera. handiekin ere. Mhm. Mm ba, laguntxo hoietakoren bat izango da. <laughs> ba, mi esker dornaku gurera gai hau ekartzeagatik eta medioetan nola tratatu duten ere ekartzagatik. Bai, zuei, eta hori, manen dikan badugula, hemen ere bai gure burua defendatzeko gunek usten denez, jake, ba, ahi tope. Hau <laughs> zondo ba, pasa jai kristauak? Bale, <laughs> berdin, bai, bai. Eta muxan da. Ba. Muxu, Bale, berdin, aio. Aio. de rien, ni le bien. Bueno, eta ba, bigarren atalari emongo diogu abia da, eta, bueno, esan bezala gaurkoan hemen ainera gurrutxago gurean. Pozuzi gaude, bueno, bera ezagutzen, ezagutzen ez zuzuten ontzat eh, aktorea da, hori Eta, bueno, ja dagoneko urtetxo atzu dara mazki antzerki munduan. Bueno, esan dugu antzesle izatetik aparte ere, ba, bueno, e, eh, zuzen daritza laguntza helan eta nibi tantxaka kompainian, besteak beste, eta, bueno, akompainia ba, ez Ja, bueno, gaur pixka guzti hori eta azaltzeko, ba, horregatik zade hemen, zu beste inondo zu beste inore kontatuko, eta ba, hori pixkat e, eh, azaltza zintzaren, eta bueno, eta nolatan hasi aktore lan hauetan, ze, bueno, zu lehenengo e, kazetaritza ikasketak gintzen ditu, naz? Hala, xera, bueno, lehenik eta behin, plazer handi bat hemen zuekin, miren eta inararekin, zuen alboan egoten. Bueno, a ber, egozen nola... E, jauzi bat ditea historia aurrera. <laughs> bai, egia da, nik e, txikitatik ba, e, eh, kazetaritza nahi nuen, oso garbi neukan, eta bakizu idealizatutan ekoan lanbide hori, ikusten nuen ere burua erreportai, gerra erreportai egiten unduan zehar, eta bar, eta bar, eta ala, bo, nintzen kazetaritzan, eta e, aukera izan nun jarduteko baita ere, antzer, ui, kazetaritza markatu. Baina bere alabartu nintzen hori etzela nire esparrua. Bakizu, e, kazetaritzak ere badauka bere alde iluna dela, ba, industria bat ere bihurtu dela, badela, eta makinaria erraldoi bat da, eta azkenean, bueno, kazetaria nire ikusten nire burua, makinaria horretan estuegi ez. Mm. Eta era berean antzerkiarekin, ba txikitatik oso ba afizio handi handia eduki antzerkia egitera, beti ba ikastolan lagun talde bat elkartzen ginen guk gure gidoiak idatzi eta txikiago egiten genizkien aurkezpenak, beti saltxan. Gainera duela gutxi topatu betola gidoi bat, nik hori 14 urte do nitunean idatzia bere zuzenketekin, bere eta luzinatu garai hortan jada nola, ez? Ba, idazten ditun gauzak, ez <laughs> harrigarria da, eh? Ba, eso se polita harrigarria benetan pentsatzen ama, ez? Eta ba, beti hola harremanetan, eta gero naiz eta kazetaritzan lizentziatu eta bar, beti modu paraleloan, antzerki ikasketak e, al nuen neurrian egin dituen hemen Euskal Herrian, eta beti lagun artean ere, gerora ere eh, ikastolatik atera eta ere, beti festetan, e, eh, kulturelkarten, antolatzen zutela zerbait, eta gu betian ginen horretan ere, ba, antzerkeiteko pres delaka indegu kalea, indegu dugu indegu antzokita, ba, edo, edo zen, edo zen lekuetan, ez? Eta hor puntu bat iritsi zen, e, bueno, hemen ikasketak egin, eta ba, sakontzeko gogoa, antzerkean sakontzeko gogoa sartu zitzea benetan, ez, pentsatzen nuen, eta gainera, hemen egindako ikasketetan, Naiko antzerki tradizionala ikasten zen, espero bet gaur egun, eh, modernizatu diela mm. baita ere ez, baina ba oso autore klasikoak eh, lantzen genitun, euskeraz egiteko zeiteko ere aukera etzegon, da ez da duela inbeste ere, Eta orduan, ba, zerbait zarkitua bezala sentitzen nun antzerkia bera ere ez, eta sumatzen nun barrutik, beste zerbait eh, Eh, horren atzetik beste zerbait egon bertzula, ez? Antzer, beste antzerki mota bat, biziagoa, era beran orain e, emakume artean gaudela baita ere, sumatzen nun emakumen rola baita ere oso lot, nik egiten dituen amaren paperak, mhm. alabarenak, bikotea eta normalean ba, emozionalki desorekatua, bakizu, eh, Eh, Olako rolak eta hor bertan ere esaten nuen <clears throat> ba, oso, ba, nahiko desero oso sentitzen itzen egiten nuen eta moldatzen baina ba, zak, enindun guztiz betetzen beraz puntu baten erabakin nuen sakontzea eta hor ja egia da utzi nula kazetaritza eta aukera izan nula beka bat e, diputazioak ematen duna jasotzeko kanpoan eh, ikasketak egiteko eta joan Londonea inglesa apenas jakin gabe <laughs> Antxe, azaldu nintzen niron Londoneko eskola batean, ba, ba bi urteko ikasketak egitea. Eta horrek kriston aldaketa eragintzun ere bai, bizitzan, eta bai antzerka ikusteko moduan. Ta hori ez da duela inbeste ere, nik eh, orain hogeita mala urte ditut, eta Londona junitzen hogeita zazpio hogeita zortzikin. Bi irutik, 2000 bostera. Ah, beraz, ez ez, <laughs> ondo informatu. Eta, bara, eskolan izena da International School of Performing Arts. Ah, oso, ondo. Zen, zen, zen, zen, Bai, ba oso eskola ba, polita da, eh? Ez sorpresa hartu nuen egia esan. Berez erreferentzia neukan eskola batena Parisen zegona, ez? Da, oida, em, liburu badago, gorputz poetikoa izena duna, lekor poetik, hola frantxesa bazakit, baina hola jartzen zuen, eta jak lekok delako batena. Eta horri, irakurtzen un liburu hori, eta gorputzari ematen zion ba, sekulako garrantzia, e, aktore sortzaileari, eta honik ez denu, Ba, nedea gustatzen zait. Eta ia ia honitzen, ba, frantsesa ikasten ere hasi nintzen Parisea joateko. <laughs> Ba, instot hiru astez edo. Baina bertan ikasi zuen lagun bat, horrez etarra baita ere, ja Italian bizi zena eta ja bertan ikasi zuenak telefonoz hitzeinun berekin, ta bera alai izan. Alai bai, Parisa jutekoa anaiz ez dakit ze, eta ja frantsesa ikasten eta dena eta lagun honek esan ez joan Parisera. <laughs> Eskerrak. Horrez, cambio plan. Hor, kanbio plan total. Iru aste oiek, frantxesa ikasten. A mesedez. Ba, Iru aste inbertitu ditut, <laughs> bai, frantxesa ikasten. Han dut joakat, eta hortxe, dena emanean. Eta ez joan paisa, eta nola ez, ba, ba, ba bueno, eh, eskola, Pariseko eskola hori, gain beran zegoela esan zian, eh, bertako zuzen hil berri zela, eta ordutik, ba, pixkat, eh, ba, betzeola oso... Bere loraldia, vamos, eskola, ez? Eta bere, berak gomendatzen ziena Londonea juteko. Han e, zuzendari pedagogikoa izan dako Parisen, zuzendari pedagogikoa izan dako aleman batek, Londresen eskola irikizuela. Eta horria, inoen, uff, inoen inglesa, Londres. <laughs> Baina, azkaren kaso inoen lagun honi, eh, lagun honi kaso inbertzai, Eta antxe, antxe jonitzen, eta gila da bi urte initu gero beste urte, bi urtean ere beste konpainia batekin lanean ere jardu eta egia horrek antzerkerekiko ikuspegia latu intziala. Mm Eta... Bueno, esa marra dugu hori e, bertan ibili zinen, a ber, e, eh, kompainiaren izana zela Limbik, bai, Limbik kompainiarekin. Bai. Zagit, eh, bertan hori, beste antzerki mota bilatzen zenuen, zer, zer mota dagoa zen antzerki ura, erakusten zizueten ura. Bai, e, askea, batez ere askea. E, oso, oso pedagogia zoragarria dauka eskolak, eta... E, sinisten du norberak bere baitan e, duela poetika bat edo bere gorputzarekin, ahotsarekin, bere imaginarioarekin sortu hitzakela unibertsoak eta eta hori hori dela bere lana besa edo lan tresna, ez? Aktorearena eta Eta hori, batez ere askea, edo e, kanon guztiek apurtu bakizutenak ditugu klitxeak, eta nik mm. klitxeekin joan nintzen ere eskola hortara, antzerkia hola egin behar da, eta pertsonaiak gaude, eta historia dago, eta hola egin behar Han ez, ez, deskurritu nun beste bantzarkeiteko ba, beste modu batez ere aske bat, eta aukera mantziana gero, gerora honea bueltatzean, ba, nere antzerki edo gure, beti konpainian egiten dulako, taldean egiten dugulako lan, ba, gure antzerki propioa sortzen bakizu ez, beste batek bezala, edo suposatzen den bezala egin dezula, ez, baizik eta pentsatzea, guk, guk nolako antzerkei nahi dugu. Eta bertan, egon zinen konpainia bai. batean, eta esperientzia moduan, bueno, gainera inglesez egingo zen dituzte claro, bai, norrak pentsa, eta dena. Pentsa, pentsa, nahi bai. duzu, eh? Niko bantxe, erdan, zulo batetik ikusiko banu, orduan egin ditu norkezpena, ba, zebrazki lutsatuko nitzaken, nere, <laughs> inglesarekin, baina bai, bai, inglesez aiten nitzen, egia. Baita, talde bat sortu zenuten ere bertan, eskolatik, eskolatik zebintzatenak. Bai, bai linbik hau e, eh, oain jarretze dute lanean, eh, desente eta ongi gainera. Bai, linbik eh, sortu genuen, eh, ba, ba hori klaseko lagun batzuen artean. Hora, oikoa izaten da, ez? Hora, berotzen zabi, ez ondo moldatzen gean, sei bat lagun ginen, eta sortu genuen, bai. Eta e-, egin genitun pare bat jira Inglaterratik. <laughs> Eta, gara, gauza <laughs> bada, Londres, ba, iria, eta ba, oso kosmopolita, baina gero ateratzen zera Inglaterrako errisketara, eta esperientzia bestelakoa, da, bakizu, <laughs> dene irudi hori, ba, amuna eta zela hori, ba, bere tearekin eta puntu albostetan, ean zerkia ikustela doazenak eta bar, izan zen ezako ere, ba, best, deskubritu nun beste Inglaterra bat, ez? Zora dena era berean, eh? baina oso ez berdina Londonekin konparatuta. Mhm. Da, bueno, esan du hori beste konpainia gehiagotan zara, tentazioa, antzerkiora imaginarioa, gar, bueno, egin dituzue, baina, bueno, zu bade, gaur egun esango dugu, batik bat, dejabu konpainiako kidezarela, sortzaile ere bai, 2000 bat garren urtetik ba, bertan zabiltza, baina, bueno, behar bada, dejabu ere antzerkitik pixka tarata antzerbai da, ez, proiektu bat. Ola, ezagutzen ez duten zer, zer da dejabu. Bai, haber nola laburtzen duten, eh? Guge oso salseroak, orduan zaila da laburbiltzea, eh? E, eh, dejabu da talde bat, hori, zuko ondo esan duzun bezala, 2000 batean sortu genuna, laguntalde batek, Eta bueno, gure berezitasuna zen adibidez, ba taldean jendea, ba, arte plastikoak oso gogoko zituna, ez? Eskultura, margoa eta bar. Gero ni eta beste batzukola oso antzerkizaleak. Ta hor esan genuen, ber eskultura, antzerkia, ba. Ai, ba, txotxongilloak. Ba, gizu, ba, eh, bi munduak ikusi genitu batzen zirela txotxongillotan. Orduan guk 2000 bat hortan hasi ginen, ba txotxongillo talde bezala horregatik deiabu Pampin laborategia horregatik mm-hmm. izena dugu, ez? e, panpinekin, txotxongi ikertu eta laborategia horregatik ez, benetan egin nuelako sakondo entzerkian, askatasun guztiz e, sortu gure lanak, e, ikerketari e, bere denbora eman, eta bar, horrela sortu zen taldea, eta batez ere, nahiko Ba, nahi, eto, txotxongiotana buru sartu ginen, eta teknika pila bat probatu dela, bunraku ditzen teknika bat itzalak, maigainekoa, bueno, denak ez. Eta gero poliki-poliki, eh, joan da pixka bat eh, eraldatzen edo, bueno, izan dit, ba, ere Londonerako bidai honekin eh, influituta edo, ba, ba aktore, txotxongillo, ba, mundu hortan gabiltza gaur egun ere ez. Mm-hmm. Eta, eta hola, gero egia da baita ere, gu horretetako Mikel Azulo kulturrelkarteko kide gehala, baita kasi ba, garaio hietatik, Eta ordan beti, beti ligan mila ez dugu bakarrik eh, egin, baizik eta Mikel Azulo inguruan ibiltzen den e, poeta, dantzari, em, musikari, ba, beti biligea hor edo ba, ba, ba, maika proiektu iten edo zertarako, e, poesia astea zela Mikel Azulun ba, beti bat, eta behar bueno, pixka bat hori antzez lanak egiteaz gain baita ere, ba, badaukagu pentsatzen dut, e, kultur ekintzaile kontzientzia bat edo zerbait eta beti ba, hor gaude, bai. Bai, eta nasketak, ez? Edo bilatzen fusioak barra da gauza ez berdinen artean. Bai. Horren bai. da ere zuek beste konpainare askorekin belkar elkar lanean egin dituzutela obrak, adibidez, bueno, nik uste orain garrugunen hola entzunena errautsak ibili kreston Gira egiten Euskal Herrian barna horre ere ba eukangu galdera bat, berezia. Bota, bota, bota, <laughs> ba, ikusi izanen duten entzat jende asko dela, suposatzen dut, ba, bueno, berezitasunetako bat e, eh, obraren azen aktore bakoitzak euskalki batean lan egiten zenutela. Zurea Nafarro iparraldeko bortziriko euskera zen. Bai e, gainera umore txua zen euskalki bat, ez? Bueno, suposatzen dute euskal herrian grazia da egiten den euskalki bat, eta zor, eretarra izan da, nola, nola izan da prozesu hori lantzeko. Errexia izan da, ez errexia izan, jendearen kritikak, Ba, ba, zorionez, kritika honak zeolakotan, ba, sartzen zara horitea, eta beldurtu eta esaten nume jama, bortziriko jende etorriko zait, eta igual, igual jo ingo naute, monaldia, eta <laughs> zorionez ez, kritika honak izan ditun. Esan behar dut, nire ama naparra dela. -hmm. bai, eta malerreka bortziri inguru hortakoa dela. Tordoan, ba, txikitatik, e, eh, naiztagu txikitatik horretan bizitua izan, ba, irreferentzia ba, hori bat ez? Eta, klaro, lanean hasi ginenean, eta iparraldeko lagunak, eh, rautxak eh, kideak, ez? Eta baita lipusek, bizkai edaz, eta bar, oso garbi zeukaten euskalkitan egin bertzela. Horran, karo, ba, giputxia hoi behiratzu egin gintuzten, miren gaztainaga, eta ni adibidez, eta ba, zuek, ba, euskalki ba behar dezuek. Eh? Zago, <laughs> ba, ba, gipuzkera, da, ez gipuzkera, ez ba, dio. Bueno, bat, bateko agian gipuzkera, bai, baina, eta zu hain adibidez, ba, ba, naparra, ama naparra dezu, ez, eta kai izango zea, eta, venga, bai, animatu ninduten pila, nik hasi ba, sekulako zalantzan nitu, ez den, baina bai, bota, ba, ba, ba, botan unere burua, eta gero, ba, ba, berabilin teknika mitiko bat dela, e, hartu grabagailu bat, <laughs> eta nea mari, gidoia jarri mai gainean, eta esan, aber, hau esan, eta pum, grabatu nion mm-hmm. e, gidoi guztia, berak esango luken moduan, eta ikasi nuen. Eta hola xe izan zen, erronka eta gero eman dit horrek kriston satisfazioa gero teatralki asko laguntzen dizula pertsonaia eraikitzen, pili, eraikitzen, uste dut asko lagundu zian larrek. Esaldire mat, hola entzulentzat, goratzen duzten. Ez, ez, beste antzeslan batekin eta reseteatu egin dute beste rautxakeko gidoia. Deia, eskota, ipatu jatena, batxugu kroketak. Ah, batxugu kroket, bai, bai, bai. Zezanen da, bueno, batxugu, kroketak, gaztanak, maka Gailunak. <laughs> Eta... <laughs> Zure txapena gama. <laughs> eta, eta bertan, gu gainera, be, nik uste dut beran ikusi. Ah, beran ikusten dut bai. bai. Eta jendeak, ze, kanporatera ze... Pentsa, ze... beran. bai, bai, bai, bai, bai. Hore, nahi denak, ba, ba oso gustora esan ziaten, nik uste dut ez, beran eman aldi polita esan zela, rautxak egin. Bai, bai, bai. Ta, bai, bai, bai, bai. bueno, eh, bueno, bai, antzerkian asko aritu zara, arratxakin ere, argi dago. <laughs> Nik, egin bar diot, galdela txobat, zain bai. egia da, izan duzu reseteatu zula, bai. gidoiak eta ikasteko, kriston, kriston lana izan behar du. Bai, lana da, eh? Lana da. Gero egia da, guk, eh, nola, eh, fizikoki lana egiten dugunok, E, ba, barneratzea. Ze, arian, arian, bakizu, e, azkenean gorputzak bere ganatu iten du hitza bera ere, mm. eta orduan e, naturalago ateratzen zaizu. Ez gaude hor estatiko eta burua hola lanean, ez baizik, eta guk hitzak ere gorputzetik e, botatzen koalegin egiten dugu. Orduan, eskerrak horri, asko zer organikoa ateratzen da. Baina nagia da, eh? orain nahi gaude beste bilanekin, eta ba, buruak ez duen besteak omaten, eta jutentzea pixka bat, ba, bai, lekua egin behar hortan, ba, bizka eta aurrekoa baztertzen. Baina bai, bai, lana da. <laughs> Eta improvisazioa zuek, adibidez, asko, asko jotzen duzute improvisaziora, edo... Behin lan bukatuta edo lehenago. Berdin ez? Bai. Ba, adibidez, improvisazioa da gure sortzeko gai tresna garrantzitsuna dena bakizu igual dago konpainia badaude bat estudiatzi bat hartzen dutenak eta hori taularatu eta hori ongi dago ere baina guk ez guz zerotik hasten gara normalean bai errautsaken eta bai ondoren ere ditugun lanetan eta improvisatzen dugu beraz hori da gure tresna totala hor improvisatzen atatzen dien gauzak pertsonaiak eta hala normalean gero badoa zoltza gainera eta emanaldia azkenean hori da fruitu ematen duna ez beraz bai improvisaketa da klabe bat Gero behin emanaldiaia bakizu lotu dezula eta hola, ezin duzuen beste improvisatu, batez ere gauza tekniko asko delako bakizu, batean ba, argia sartzen da hemendik e, audio batek sartu behar du, eta gara ibilu behar pixka bat, e, eh, oza, zera komplexua hori urtzen da, baina hala ere, beti-beti saiatzen gara pixkat improvisatzen, bestela hilingo litzatekelako antzeslana bakizu, finkatuko bat zenu hor atope, hilingo litzateke. Horren beti el, e, aktoreak elkar xirikatzen dugu. Eta bapatean, espero ez dun zerbait esaten diozu, edo egiten diozu, ordan besteak erne egon behar du, eta bai egiten dugu hori maiz baita de. Ba, zeren errautxakin egon denbora, ez? Osa, jira lusetxoa izan da. Ne, bai. Nekatzen dute ere obrak edo... Bai, bere ez, jo, eskerrak errautxakek izan zuen bentaja da, aukera izan genula denbora laburrean, desente eman alditeko. Ta hori dantzes lamaten zat oso ona. Ze baduzu energia bat, talde horrek zuen energia, obrak berak duen energia, eta aprobetsatzen duzu e, hori ez. Gero batzutan gertatzen zaizunean, eh, emanaldi aldi batekin, tandik iruila beteta duzu laurrengoa, oso, oso zaila da mantentzea dinamika hori, baina bai, errautxak egin adiaz, bai, sentitu genuela, bueno, a, e, eh, indar hori aprobetsatu behar genuela, baina nera berean bere amaiera batera ere heldu zela, ez? Gero, aparte, hiru konpainiek parte hartu genuelako, eta bagen ditulako proiektu gehiago, ez? Baina baita ere, bueno, gozakitzak dauka bere momentua, Eta ongi dago baita ere esatea onaino ez, ez luzatu ere ez beti eternidadean. Hori da, proiektu berria gauza gehiago, e, bueno, ikusten da hemen zuke eh, gizona zatxe obra, azken portu aurrentzako eginikoa, rautxak aipatu duguna, horrentxe bertan gure bide galduak, e, bueno, samarra da, rautxak saria jaso zuen, zuri ere aktore moduan saria eman dizute, aurtengo gure bide galduak ekere sariara mandu, zer zer da, hau, oh, dena hemen, dena zuretza. <laughs> Eh, gustokoa da saria jasotzea edo nola, nola jasotzea dituzue? Claro, bai, bai, saria jasotzea bat dituzu ilusioa, ez? Bueno, bai, bai, baina negia da ere poz erlatiboa dela, ez? Karo, gugatoz, gaur egun Euskal Antzerkia ez da ba, bere onenean bizi, ez? Osa, benetan Antzerkia itea da kasi aventura epiko bat. Benetan, ez, jendea ikusten duenean holtza gainean dago antzez lan bat, horren atzetik egon lan guztia, ff, askotan nik pentsatzen dut, beste lanak ikusita baita ere, oh, mirari bada, mm. euskera zeitea, taldean egitea, diruri gabe, egiten yeah. dugu bezala, da mirari bat. Orduan benetako saria, benetan ez da ondo gelitzagatik, eh? benetako saria hori da. Osa, gero sariak etortzitezkizu eta jo, pues, ondo, eh? Zatezu, bueno, egiten dedana ez eta ingaizki iten. Bueno, jendeari dizten zaio eta hori garrantzitsua da. Baina bene benetako saria da, oraindik ere antzerke egiten aukera izaten jarraitzea, eta jende etortzea antzerkira, ze hori ere ez pentsa beti gertatzen denik, orduan hori da benetako poza ematen diguna. Eta, ba hori, eh, Ba, gure zineman ukitu zela pixkat, belarra filmarekin. Zagite, esatu zu, zu Osea, antzerkia, zinema pixka ikusi zu, telebistan zure burua ikusiko zenuke, osea, eskintza emate ginezkero, ze, suposatzu, antzerkia dela zure mundua, baina ipatu duzu, oraindik betetzen aldira Euskal Herriko antze, antzokiak, badago tiktiratza, tiratza, edo telebista batzutan behartzen dizute jotzera bertara. Bai, aktore asko egia da hortara, ez? Hortara jo behar dutela aktore askok, edo nahi dutelako baita. Nire kasu pertsonalean nik maite duena benetan antzerkia da. Mm. Eta gero egia da ere, telebista eta zinea oso oso interesgarria diela, eta ahal ba, izango banu eta ikusiko banu interesgarria diren proiektua diela sartuko nitzake. Eh? Baina nahi benetan maite duten antzerkia da, eta nik antzerkiari ematen dizkio balioak dela e, kolektibo bat komunikazioan jartzea, elkarrekin gizarte bezala pentsatzea, zeatik ez negarritea, farre egitea, gure buruaz farreitea, nik ematen dizkio den kualitatea antzerkiari, Eh, zailago topatzen ditut e, telebistan edo zinean, bakizu, e, errito hori, ne, netzatan zerki oso garrantzitsua errito bat iruditzen zetialako, ez dira asko gelditzen, mm. horrelakoak nun elkartzen garen, beitarteko hori gabe, e, buruz buru, eta sentitzen dugu elkarrekin, pentsatzen dugu elkarrekin, orduan, negatik horregatik oso, bueno, bestelakoa da, eta oso garrantzitsua da, antzerkia bera bai. Mm-hmm. Eta, bueno, orain eh, esan dugu, gure bide galduak baina proiektu gehiago ere baditu zen martxan, ez zertan zabiltzate, ba, hori ikusi dugu azken portua, ba, zeuzara. Bai, hori da, ez hori dena dia frutuak, ba, bo ez gara gelditzen. Inoiz ez gara gelditu, eta, <laughs> eta ez Atope. Eh, atope, atope, beti, egia, eh? Osa, disfrutatzen dugu pila bat, hau engaina, jo, hain inguratuta gaude beti jende oso potenteak, inda, jende oso majoa lagun arte zabal-zabala dakagu, antzerkeiten duna, idazten duna, eta bar, orduan sortzen zaizkigu egitasmakola, eta ibez idazlea zuzara ipatu duzuna, hori sortu genuen deiabuko urkoetanik, eta baita ere arte dramako banderlipus, eta mirenek ez. Eta da Joseba Sarriona endiaren ipuinak dire, ditu oinarri, eta aurrentzat prestatu genuen e, pasaden udazkenean. Eta lan oso polita da. Oso oso berezia da aurrentzat, ze gehien 20 hogeia aur e, eh, kartze ditugu, eta oso espazio txikian bakizu hain dena da ikuskizuna, onditasuna eta bargu beti kontrako bidean, eta kasuntan baita oso formatu txikian eta aurrekin harreman zuzen zuzena bilatzen dugu adibidez eh, lan horretan, ez eta ai, ba, esperientzia oso politaidea izaten, ze aurrak furia la bomba, eta eta ikasten pila bat, eta gozatzen adibidez, eta bai bai ingo dugu promo pixka bat, eta ez e, <laughs> aprilako gaita iruan lekeition, egun goira, goita lauan harri bai. gorriagan, goita bostean lekeition berriz, mhm. eta ekainak amalau horretan, errenterian. Bai, abiez ekainak eh, amalau hori aipatu nahi nuke zeren, guke eh, Mikel Zuloan bada lau urte, bueno, aurtengoarekin eh, laugarren izango da, estena teatro egunak antolatzen dituguna, hor horretan, hori Eta eman aldi hori idazlea zuzararena e, egitarauaren baitan sartuko dugu. Mm Eta nahiko nuke jende animatu baita e, jaialdi ontara. da ekainaren erdian, ointxe ez dakat buruan amalagun mazazpideen ozer, ostegun batetik igandera. Eta goza oso interesgarriak egongo dira, eta baita ere foroak, fiskatitze egiteko nola goen antzerkia, eta bar, beraz, jendean nahi badu ekainan plan hori egin, gonbidatu dago horretara. Ba, itzeren, em, bueno, gombidatzen ari dituzu eta esan duzu leno ere, ba, batzutan espazioak betetzea ez dela horren erresa edo ez dagoela horren beste ohitura orain, gaina, bueno, etorri gara kotxean komentatzen, e, justo Estatu Espainolean, ba, dibiz, zineari euneko gaita maseia moztu behar diotela, aurre kontuetan, eta nik somatzen dut pixkat, badela E, e, antzerkia eta kultura pixka eta iziarekin e, lotzen den kontu bat, eta ez krisi gara hau edo krisiaren historio guzti honekin, ba, jendea akaso egiten duen lehenengo gauza kultura moztea mosteari jotzen du, ez? Osea, dela aiziari lotutako gauza bat bezala, balitz bezala. bai, balitz bezala, ez? Eta azkenean, bo, nik ez dut uste horrela denik, baina zuek somatzen duzute. baina nik uste dut, lehen kaltetuak eh hortan sortzaileak izan garela eta eta oso jarraian eh, ikusleak edo hartzaile baita ere e, kulturaren industrializazio bat edo emanda edo hori ez e, komertzializazio bat ordanzuk esan bezala kultura relazionatzen da isiarekin edo konsumoarekin nik hori nabaitzen du baita ni ere ba antzerki bezala edo musika bezala edo Hori sumatzen dut, azken urtetan nola ikuslea bilakatu den pasibo, Beraz, e, hori, konsumitzaile, beste gauza asko konsumitzen dugu bezala, baita ere, ba, kultura, ez, eh, erroan zoaz leku batera, ordaintzen duzu, beraz, zerbait jasotzen duzu trukean, eta basoa zure txera, ez. Eta hor, al, eh, hor galtzen atera gara denok, ez, porque azkenean kultura beraren muina, e, aztuta utzi dugu hor nun bait, atakaren batean, ez, e, azkenean, leno esan bezala netzako antzerkia garrantzitsua da, elkartzen durako jendea, e, iritzi ezberdinak kontra jartzen dituelako, refleksionatzen duelako gure den inguruan, amesten duelako etorkizuneko gizarte posibleetan, so, kultura hori guztia da netzat, ez? Motor hori. Eta hori Zoritxarrez, e, ba, ba, bai, ez da oso ohikoa ez, eta hori, horban murrizketen atala guzti horren e, ondorioa da. Baina, bueno, era berean, ni pixkat frikian naiz gauza hauetan, eta e, krisiarekin eta beldurra ematik dezatea, ze karo, igual, jende asko ba, langabe zian da oh, antzerki sektorean eta beste kultur sektoretan oso gaizkia dia pasatzen, baina ni benetan betxatzen etela, igual beharrezkoa zela olako olako aldaketa bat. Bakizu nik gusten lehen nola egon kulturri industria eraikia eta etzetan bate logikoa iruditzen ere. Eta, <laughs> bueno, hortarako etorri berba dual krisi batek, eta esan struktura nola antolatzen geha Taldetan eta nola, ez hori arlo askotan nola, diozu, bueno, ba, etorri berro dolako <laughs> zerbait, gogorra bada ere esatea, orain dirutzen zait, ba, zentzu pixka gehiago jartzen dela gauzei, eta diruari etzaiola emeste garrantzia ematen, eta beste, bueno, honek eragiten digula baita ere denoi, ba, sormena jartzea gure bizi modutan, eta egiteko modutan, eta hori gertatu behar, ba, ba krisia etorri behar hortako, ba, igual ongi etorria. <laughs> <laughs> bai, ez, bai, ba, pixkat ere bizitzaren beste alor askotan bai, bezala, ez? Bai, nik uste dute gehienetan, bai, ez? Bai, bai, bai, ez? Pues azkenean ze kontsumo bolan sartu gera guztiak gure bizimoduan, ez? Eta esatearena, ez, zer da benetan garrantzitsua? Zen dira gure balioak, Hori ez? da, ez? Zer da behar duguna, eta ez sortzen dizkiguten beharrak. Bueno, zesakon, zesakon, jarri gara, No bale, bale, nola erabaten gaituzu. Ez gaude oporre giroan esan duzu hemen irratia, bueno, bueno. Ba, erdi, erdi, <laughs> prendi. Batzuntzat, bai, bestentzat <laughs> ez. Hore, antzerkira jun gaitezke ere oporretan, eh? Hombre, beti. Gumbiatuko jendea. Ez, ba, nik ere galdetu nahi zu, bueno, eh, produkzioak edo sortzaz aparte, tailerrak ere egite dituzuela. Bai. Txontxongioekin, bat ez ere, ez? Bai. Eta, bueno, eske, Gaina gure tratu ere zekit da. Eta karte izue? Bai, eta polita, eta ezagit da zerbait magikoa bezala, ez? Bizitza ematea olako pertsonai panpin batzuei, ezagit. Nei dutze zaito berena, oza, mundua da, netzako kristona. Ze nahi eta nahi ez, e, txotxongiloek bere izaeraren baitan dakarte mundu bat sortzea, ez? Bapatean galtzerdi bat mugitzen da. Ez dakiz, orduan bere baitan unibertso bat sortzen da magikoa, lotzen zaituena, E, e, segundu bakoitzean, ez? E, eta era berean distantzia bat ematen dizu baita ere, jolaserako bakizu, osea ez da ez dituzu gizaki batzuk zerbait buruz hitz egiten, baizik eta bueno, distantzia bat duzu baita ere gauzai buruz hausnartzeko eta bueno, eta lenguaia oso oso poetikoa da baita, aukera pila bat ematen ditu bai, bai. Eta hori, aldegunean deitzen digutenean dela ematen ditugu tailerrak eta beti guretzako ere esaten dira superfreska, garria zebakizu, eh guk ere irakasten nola ikasiten dugun, igual aspaldin ez dituzun gauza, berriro ere berreskuratzen dazu, eta berbari hori da, latexa, edo gomazpuma, edo mhm. materialak berriro berreskuratzen dituzu, eta tailer hortan zu ere, bueno, berriro ere jartzen zea horretan, ez, eta superbalia guretzat ere. Eh, eta txontxongiak obra guztietan ez dituzu etxertatzen, baina batzutan bai beti umei zuzendutako horretan edo eta edo zein publiko hori publikoari zen. Edo zein publiko hori, abiez lehen ipatu ezu gizona zatxoria, hori kasu kuriosoa da, ze hori da lehenengo obra helduentzat engen una Londonetik itzulita, ez? Eta hor nasten ziren panpinak, txotxongioak eta aktoreak. Eta heldu zen. Orduan adibidez hori, zen oso ezoiko bat eta eta asko kostatu zitzegun hori antzokitara eramatea. Ze jendeak ez, esaten zuen, helduentzat, txotxongioak eta aktoreak, eta hori erraro bat izango da edo ez, eta pena bat, ze oso lan polita zen, e, oso oso kuriosoa, gainera orain edugu, dugu, ja, segurazkez dugu gehiago emango, ze hori duela irurtekoa da, eta gai izango garen berri emateko, baina historia inda polita irutzen zaigu, orain lagun batekin ari garela paperera eraman nahian, esan dugu, jo, publikatu behar dugu historia hori ez, baina nola oso mugimendu zaleagean, testuan gaituko zen pixka kutreta, nolengo dugu ta komikia. eta baina egia eh, eh, lan zen, e, zelan horren eh, komikien bertxioa, ez. Eta bai hor lan zen editu, txotxongiloak eta aktoreak. Eta orain, gure bide galduan, e, horrautxaken ez dago txotxongilorik, baina nik gogo handia daukat berriro txotxongilo eta ditzultzeko. Mhm. Beraz, bai. Saltxero dut jakarri dago. Uste zu. Uste, e, liburuak, antzorkiak, txentxongiloak, dantza, Mikel Azulo, zer gehiago. <laughs> Eta bai, baduzu horrela pertsona ikutxunen bat, oza, benetan gustora egoten zinena horrela bereziki gogoratzen duzuna. Pertsonea igual nik jokatu dudana. Bai, zu jokatu diozu. duzuna, bai. Jo, eske, bakizu ezingo nuke aukeratu, da, ez dakit, eh? E, esate dutena bost aur, e, ume dauzkazu elok esat aukeratu inbar dezu, ba, ba, ezin dut, ezin ezin porque denekin zu, zu bilakatzen zera pertsonai guzti horietan, ez? Azkena zure baitan dauden pertsonaia dia, zure zatiak, Eta ezingo nuke aukeratu dene, denekin ikaragarri disfrutatu dut eta disfrutatzen dut. Eta ez dute inoiz esan, bueno, Londresen, Londonen argi dago inglesez egingo zenula, baina orain arteko produkzioak euskaraz egindakoak izan dira, ez dute inoiz komentarioa egin, bat, eta zergatik ez zuzue gaztelea zeiten da horrela babaniko ez, abalagoa, jira handiagoak, hori ze, ze, Zeritzi duz horren ingurua. Bai, hori da, esan bezala merkatura begira lan egingo bagenu, ba, bai pasako litzei gugela burutik bal, jo ba, Euskal Herria pixkat, gaina Euskaraz txikia da, eta bar, eta igual gaztelaz. Baina, ez guin ez burutik pasa, zeguk ez dugu kriterioiekin pentsatzen, ez, e, merkatuari begira ez dugu lan iten, eta orduan, eske, alden neurrian, gu, gu, euskaraz pentsatzen dugu, euskaraz bizi gara, talden neurrian euskaraz egiten jarraituko dugu antzerkia. Gaina oso lotua ikusten dugu bakoitzaren ama hizkuntza e, antzerkia egiteko garaian oso garrantzitsua da. Bakizu e, eh, gaztelera zero ondo ingo genuke, baina euskaraz egiten dezunean ba barruragotik ateratzen zaizu, ez. nik uste hori gure altxorretako badela. alde, osea alde egun bezain beste euskaraz egingo dugu. Euskalo, eh, gero igual hemendi 5 urtea E, Rusia, rez, egin eh, <laughs> bat, Moskun, baina, oingoz bintzat, euskaraz zatope, bai. <laughs> Ba, bueno, ba, bergoratuko dugu ere gure bide galdua korra hori, ba, eski, kresta jirak ite dituzu, eh? Hemen data pila pila eh? Bai, bai, bai. E, orain apirilan oinati, nogita bian horretan, nogita zazpian sextaon, Horra, erizkizut. Zorra, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gero maiatzak Mira, berara berriro, multa? Ah, etorri, eh? Etorri, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. eta bai, bai, behar bada. Ah, <laughs> da. Osondo. Eh, martxoak? Hogeita amaika lehioan. Martxoak ja? Ostra, martxoa jarri dut. Ai ama, dago. Maiatza da. Maiatza hogeita zeian ondarrun, hogeita amaikan lehioan, eta kainak batean elorrian. Bai. Euskal Herri guztian Marna. Bai, hori oraingo kontua da, esan bezala aurreko lanak eta hala ekaragarri pila kosatu zitzaigun mugitzea. Baina bapatean, bakizu, argiak edo fokoak zure gainean jartzen dira ezakit sariagatik, edo bestela ere, bueno, guk ere denbora asko dara magulako lanean, eta azken bi urtetako gauza da, ba, aukera izatea, hola, erdi jiratxo <laughs> bat egitea, ez, eta gorrekin gabe superpozik esan bezala leno, ba, antzerkiak kriston bizitza hartzen du lako, eta bai, bai ba, baina adibidez eh, hori, udaberri hontan, Ba, eman aldiak. <laughs> Baina, saria Victoria Eugenia eman zizueten, eta bertan nintzen duten horra. Elegante, elegante, zain juntzen. Oida, betiko gozak, zure burua... astentzela, bueno, duela urte bete nahi izaten diate. <laughs> Victoria Eugenio <laughs> antzeste berretela gure antzeslan bat, eta eske esango nuke baina, bai, bai, zea. <laughs> Osea, ez, usteko nuke broma dela, baina gero gozak hartatzen dira, eta gero, ba, ba sumitu inberritu ez? Eta esan, bueno, bai, egia da, bai, digute, eta jakien hori jasotzen, eta disfrutatzen. Orduan, oso, egia esan gero, oso eman aldi polita izan zen, eh? Gero, gu lagun pila, ba, pentsa, gure lagun guztiak eta famili guztiak eta dena hortxe, eta betezen antzokia, eta kriston giro berezia sortu zen gizon berezia sortu zen, ze lana ere berezia da, eh? gure bide galduak, gure historiari buruzko antzezlan bada, e, diktadura ondorengo transizio ditutako garaio horretan horeretan bizitutako movida, ez dela movida ideologiko politikoa, euskararen aldeko mugimendua, langile borroka, eta hoe guztia, hoei guztiei buruz da, ez utopiei buruz, eta bar, orduan nik uste, ematen ditugun emanalditan, ba, jendea unkitzen du ze jende askok bizitu du. Eta orduan sakon eta pertsonala delako ere, ez? Hori da, oso pertsonala da eta horregatik ba, bueno, bai bai bai, oso polita da gero, emanaldia da gero, nola etortzen zaigun jendea ba, kontatuz, ba, jo, hau bizitu nun eta ni zakize eta ostras, hunkigarria da. Bai. Eta maitzeko beti egiten dizkiegu bi galdera gure elkarrizketatuei. Indiskretoak. Ez, ba, da, espekulatzea da, ez? Zeren, ea nola ikusten duzu antzerkia hemendikan amar urtetara? Eta, bai. eta bestea da, boterea izango bazenu, zer izango zen, egingo zenuken lehenengo gauza. Ba, nahi duzuna, eh? Osa... Bai, bai. Antzerkia hemendikan bai. urtetara? Abera, antzerkia hemendik amar urtetara ikusi nahiko nuke bizi-bizirik, edo zein txokotan, edo zein herriko kaletan, eginez, ez? Zola, Ola ikusten dut, antzarkia, hola nahiko nuke, oso antzarki kritiko ba nahiko nuke, askea, e, irudimen handikoa, eta, eta bar, hori hemen amarr urtea hola ikusten dut. Eta gero, boteria <laughs> izango banu, mm, zer, zer laringo neurri hartuko nukena zein izango zen? txomiskat, txomiskat. Da, bote prontuan, eh? Bote ba, prontuan! Igual mundu guztia, arroxez janztea, adibidez, berdin. Adibidez, edo, nik adibidez ingo nuke nama, ordulari guztiak lertarazi. Osa, hartu eh, ordulari guztiak, eta, edo igual, edo sua eh. eman plazan, eta, dena, Eta batean, bori. dituzu zure bi jarraitza ah, izutxu. Bai, bai, bai, eh, bai, bai, bai, bai, oso ondo. Oso, oso ondo, bai, bai, bai. <laughs> Ya está, bako, talde txua ingo dugu. Ya está, ya está. Hain <laughs> diskurtsoa prestatu eta las. Horretzen gara. <laughs> Bai. Pues bueno, va ba, gore no time. Eta, ja, ba, jomar dugu. Plazer rutxa, hemen egotea, benetan hain nara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta geratu zaitez, eh, azkeneko, bueno, berez, jo guztia izan da kultur gomendioa, baina e, e, ondonostiko emakumen etxean emango den e, kultura arteko hartu eman bat Tera, gonbidatu nahi zaituztegu, edo, beno, ba, jendea aukera baldin badu, e, aperilaren hogeita bostean izango da ratxaldeko bostetatik bederatzietara, eta Errusiako emakumeen egungo, egoera politiko-ekonomiko eta soziala ezagutzeko gerturatzeko aukera daukazute e, musika eta janariaz lagundurik, beti hori gauza horiek aipatu behar dira. Bai, eta gainera, interesgarria izango da oso, zeren e, bi emakume izan dire atxilotuak, hori berria hau gaurkoa da, eta beno, ba, punk feminista egitegatikan eta Vladimir Putini gatikan, eta kriston izkanbila potentea sortu da Rusian, eta bueno, ba, e, jendartea banatu du bi alorretan, zeren e, eh, pusi riot e, taldeko bineska hauek e, ba, ba, badute arriskua e, bi e, zazpi urte e, gartzelaratuak izatera e, gorroto erligiosoa bultzatzeagatik. Zeren, e, egin dutenak, bueno, e, maskara batekin sartu eta koloretako jantziekin sartu dira Eliza Eliza batetara, e, Cristo Salvador, Moskun dagoen Cristo Salvador Elizan sartu ziren e, eh, otxaiaren hogeita batean, eta megafonoekin e, abestu zioten e, Vladimir Putini abesti bat. Orduan... <laughs> Abestea imaginatuko duen bezala goxo-goxo etzen izan. <laughs> bai, bai, beno, ba, baina on, kriston, ez da sortu du, ez? Zeren, egin zuten ere Moskuko plaza gorrian, eta e, sortu du ba e, bir, abestia estatiak baditu Virgen Maria bota Putin eta horrelako kontuak eta sortu izkan bila pila bat zeren e, estatu eta Elizaren arteko banaketan hor bai badago ez bai da ez zeren Putinek esan du ba, barkamena Fidel guztiei oza, Fedun guztiei eta hor badago kristo nizkan bila. Eta beno, ba, justo gai horretaz suposatzen itzein dutela emakumeen etxean, eta guztia konbidatuak, eta guk ere beraien abestiaren zatitxo txiki batekin zer minutu bat geratzen zaigu, guztien zaituztegu urrengo aster arte. Zean do, zean do. Bai, bai. <laughs> Eta mi eskerra inara gurean egotagatik. Zuei. Eta gure entzulei musu bat. Musu handi bat. Eta horrengo aster arte. Horria da. Erlojoak apurtu. Путіна прогоні, Путіна прогоні, Путіна прогони! Черные рясы, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда их главный седой ведет протестующих в конвой! Да нас светейшего не оскорбить! Женщина!